آنهایی هست که می از اینکه حشر میشون الى ربهم از کبرها جمع میشون و حشر کردمشان به طرف رب اعتقادشون همینه یا در صورت احتمال نیست برای اینها غیر از خدا هیچ کارسازی و چارسازی و هیچ شفاعت کننده بدون اذن خدا بدون اذن خدا هم اینها شفاعت کننده ندارند لعلهم یرجعون شاید که اینها برگردن شروع لعلهم یتقون تا اینها شاید اینها از کفر و شرک اجتناب بکنن باقی کفار یک ایرادش این بود که فقرا و مساکین در مجلس تو جمع ما چطور بیاییم در مجلس شما بشینیم در حالی که مثل غلام مثل یاسر این مستضعفین دور بر تو جمع و اینها را تو پر رو کردی که در ردیف ما هم بیایم بشینن متکبر کافر و مشرک خیلی تکبر و غرور دارد این خاطر الله سبحانه و تعالی به پیغمبر میگه لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دشمنی سروران گرامی اونهایی که مشتری خدا محبوب خدا آنهایی که الله سبحانه و تعالی را میخوانند و الله الله تعالی را می کنن پیش خدا بسیار ارزش دارند هر که مشتری همین ما انسان ها اگر یکی با ما سلام و علیکم محبت دارد و یکی اصلا به ما اعتنا نمی کند همین ما انسان های ضعیف همین انسان را هم دوست داری که با ما محبت میکنه با ما سلام و علیکم میکنه الله سبحانه و تعالی ذاتش اینقدر عظیمه مشتریان خود را خیلی دوست داره نبی علیه السلام را میگه لا تطرد خرد نکنی از مجلس و محفل آنهایی را که یدون ربهم بالغدات والعشی صبح و شام به خواندن رب و نیایش رب و به عبادت رب مشغولن الله را میخوانند در صبح و شام دیگه کسی را خانن ببینید خرد نکنی و آنها مرید ذات خدا هستن یریدون وجهه رب را میخوانن صبح و شام یعنی علال عموم غیر از رب دیگه کسی را نمیخوانن و اراده وجه رب را هم دارن یعنی مریدن کاملا مریدن باقی اینها نعوذ بالله عیب میزنند تفتیش باطل وظیفه شما نیست اینها که مشتری من شدن لازم ما علیکم من حسابهم من شیء حساب آنها به عهده شما نیست حساب کتاب آنها با نیست، و ما من حساب که علیهم من شن حساب شما هم بگردن آنها چیزی نیست شما درون آنها را نمیدانید و آنها هم در درون شما خبر ندارند لہذا حساب و کتاب آنها و شما به عهده من است ما علیکم من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء و از حساب شما و از کتاب شما بر هم چیزی نیست فتطردهم فتکون من الظالمین اگر ترد کردی آنها را اولا که من میگم نکن و اگر آنها را از مدرسه خود دور کردی که ابو جهل میاد در مدرس فتکون من الظالمین تو از ظالمین میشی از آنها که انصاف مدارد مشتری ها را رد میکنی کسی که به تو اعتنا نمیکنه دورا به اصطلاح تصدی میکنی متصدی او میشی سبحان الله کلام رب العالمین فتطردهم اگر ترد کردی آنها را تو فتکون من الظالمین تو از ظالمین میشی ثمره این این خطاب به پیغمبر علیه السلام و ما را الله تعالی دارد در این خطاب تفهیم میکنه که مشتریان من را اقبال کنید توجه کنید و کسی که اعتنا نمی کند کسی که توجه نمی کند اصلا شما متصدی امر او نیست و کذالک فتنا بعضهم ببعض الله تعالی میگه منم این امتحان کردم انسان ها یکی را دارا و سردار و امیر فودان و دیگری را غریب و مستمند و محتاج این یعنی امتحان من خدا هست نباید بی خاطر این امتحان که کسی را من مقتدر کردم او دیگه بناسه و کسی که مستضعف او را هیچی حساب نکند این هم ظلم را کسی نکند من این امتحان کردم این امتحان منه اونا که غریب کردم هم امتحان کردم اونا که دارا و امیر کردم اونا هم امتحان کردم از این امتحان من کسی سوی استفاده نکند اونی که من دارا کردم همه انسان های نادار و فقیر و مستمند را تحکیر کند نه این خاطر را دارا نکردم اون هم که غریب شده اون هم احساس کهتری نکند این امتحانه من دو طرف را امتحان کردم ولقد فتنا بی ببعض من امتحان کردم باز را به باز دیگر دارا و نادار کردم هم دارا را امتحان میکنم هم نادار را امتحان کنم هم دارا پشت را امتحان میکنم هم بدون پشت را امتحان میکنم و نتیجه علت تکوینی سروران گرامی که بگوین متکبران که اقاولای من الله و لهم من بیننا همین ها خدا بر اینها احسان کرده دور بر پیغمبر خود جمع کرده تا این مستکبرین داران نتیجتا بگوین این این حوالا هم همین همینها آیا همینها احسان کرده خدا بر سر اینها از ما اللہ تعالی رد می کند علیس اللہ به عالم ایا شاکری آیا خدا مگه آگاه نیست که شناسان را نمی داند کی مشتری رضای خدا تو طالب رضای خدا متبع رسول خدا مگر خدا این شاکرین را نمیشناسه اونها که حق را میپذیرن حق شناسن سپاس گزارن و اذا جاءك الذين يؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیه سبحان الله هم مولگی صاحبان اللہ تعالی مشتریان خود را خیلی عزت داد و صحابت مشتری خدا بودن و رسول الله معلم آنها بود اینقدر محبوب شدن چرا کفار صحابه را تحکیر کردن خصوصا فقرا و مساکین را اللہ تعالی گفته پیغمبر من اینهایی که مشتری آیات منن این را سلام میتید وقتی به محضر شما میان تو اعلان کن که شما از عذاب های دنیا و آخرت سالمی جنت برین مال شما سلامی برای شما حتی اذا جاءك وقت می آین پیش محضر شما الذین يؤمنون آیاتنا اونها که آیات من خدا را آیات تشریع و تکوینی من خدا را قبول دارن آیات توحید من را قبول دارن آیاتی که در بحث قیامت قبول دارن آیاتی که در بحث رسالت قبول دارن این مشتریان من را فقل سلام علیکم بگو برای ها سلامتی بر شما باد از تمام آفات دنیا و آخرت کتب ربکم نفسه الرحمه لازم کرده رب شما بر ذات عظیمش رحمت کردن را شما را زیر رحمت برای همیشه جا میده و بیان رحمت خدایی این جمله مفسره هست که انه من عمل منکم سوءا هر کسی از شما عمل بدی را انجام بدهد به جهالت از نظر نادانی به نادانی گناهی از او سر بزند ثم طاب من بعدهی و او از این گناه توبه کند و اصلح و آمالش را اصلاح کند تو فانه غفور رحیم پس خدا بسیار بخشنده و مهربان است گناه شما را هم میبخشد و جنت هم میدهد بخش غفورت گناه میبخشد رحیمت جنت و وجه عدم تفصیل از کذالک فتن بعضهم لبعض الله سبحانه و تعالی وجه عدم قبول کفار بیان کرد این کفار خیلی متمردن چرا قبول نمی کنن که فقرا قبول کردن تو اینها احمقن فقرا وقتی مشتری شدن اینها نمیخوان مشتری بشن فقرا مشتری آیات منن اینها به این خاطر استکبار دارن اکنون وجه دوم را بیان میکند الله سبحانه و تعالی میگه اینها آیات را نمیپذیرند چرا اینها بغض دارن، اناد دارن که خدا پیغمبری را رسالت را چرا به محمد داده است آقایی چرا به محمد است؟ این آیات مفصل چرا با محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنایت شده این قرآن چرا به محمد عنایت شده تشریح آیات و علم تشریح آیات چرا به پیغمبر عنایت شده الله تعالی میگه اینها احمقن کذالک تو که من شما را رسول کرده ام مفصل آیات، تفصیل آیات را من میکنم برای شما چرا لنهتدی قوم تا یک قومی هدایت بشود ولی دیگه این که لتستبین سبیل المجرمین راه مجرمین هم مشخص بشه من آیات را تفسیر میکنم جمع معطوفه محذوف است لیهتدی قوم تا یک قومی به هدایت بیاید و به هدایت برسد ولتستبین سبیل المجرمین و دیگر راه مجرمین اون هم واضح و روشن راه مجرمین هم واضح و روشن بشه من این خاطر آیات را تفسیرم بیان میکنم واضح و روشن بیان میکنم لتتبین سبیل الرسول قل حالا طریق تعلیم مقاطعان الكفار کفار همیشه پیغمبر علیه السلام را دعوت به تفاهم میدادن بیا با من بشت با هم بشینیم مقدار از ما بپذیر ما هم مقدار از تو میپذیریم تو اینقدر سخت نگیر برای ندای غیر الله اینقدر سخت نگیر برای سجده غیر الله اینقدر سخت نگیر برای تعظیم بزرگان دیگه ما هم از نماز ما کنیم روزه ما میگیریم حج ما میکنیم تو ندای غیر الله را مطمئن تو سجده لات و ازاد را و تعظیم بزرگان دین را شما بد نگی آخه نماز بخوان ما نماز بخوانی روزه حد زکات خیرات جهاد همه چیز رو با تو هم کاری فقط مسئله توحید کم شما نر قول بگو پیغمبر بینها پیشنهاد میکنن انی نهیت ان آبد الذین تدون من دون الله قابلا ممنوع شده امن از عبادت و پرستش و خواندن کسانی که شما آنها را میخوانید غیر از خدا من آنها را بخوانم من آنها را سجده کنم من برای آنها نظر خیرات بدم که شما همین خاطر از من دارید من کاملا ممنون من اجازه ندارم کسانی را که شما سجده و تعظیم میکنید سجده و تعظیم آنها را تایید کنم اصلا من اختیار ندارم وقتی من بگم بله شما سجده کنید تعظیم بکنید آنها را مثلا شریک شما میشید من اجازه ندار بله انسان عمل هر کس را تایید میکنه شریکه چرا نظرهای غیر الله را خدا حرام کرد به این خاطر حرام کرد نظرهای غیر الله را اگر شما مسلمان ها اینها را حلال بدانید و بخورید آنها تایید میشن آنها چی میشن؟ تایید میشن به خاطر حرامن شما آنها را حرام بدانی و از آنها اجتناب بکنی تاکه شرک آنها خواهید نشد من هم ممنوع هستم از اینکه نظرهای غیر الله را حلال بدانم برای شما و شما را بده خود خب شما نظر بدید وقتی من بگم و من با شما بیام بخورم نظرهای غیر الله را پس میشه من تایید من ممنوع شدم هیچ عبادتی آنها را که شما غیر از خدا میخوانید و تضرع هستی میکنید من هیچ عبادتی برای آنها انجام نمیدم نه عبادت زبانی نه بدنی نه من از عبادت آنها از اون نظر و خیراتی که شما برای غیر الله بدید من بیام با شما بخورم معنی اینه که من تایید کردم اونها را عبادت کردم من ممنوع من مامور معذور رب العالمین قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل باز هم این طریق پنجم تبلیغ هست اونجا مقاطعه هست اینجا بگو بینها لا اتبع اهواءکم هرگز من پیغمبر اتباع نمی کنم خواهشات شما اون خیالات فاسده در باب عقیده در باب آمار یک سری خیالات و تصورات مردم درست کردن این خیالات هر چی که ماخذی و مدرکی از قرآن و حدیث نداشته باشد اینها خیالات مردم نظر میدن برای غیر الله بچ میدن برای غیر الله آش میدن برای غیر الله میخوانن غیر الله را اینها برای ما شفاعت میکنن خب این خیالی هست الله که چنین دستوری نداده پیغمبر خدا که چنین دستوری نداده داده این همه خاندان و این همه به خاطر اینه که اینها فردا قیامت یا در دنیا دست ما را میگیرن برای ما شفاعت میکنن اینا خیالات هستند. ورنه سندی مدرکی هیچ چیز خدا در قرآن مجید که نگفته من یک سری خواهشاتی که شما دارید و خیالاتی من آن را اتباع نمی کنم قد تو اذن اگر من اتباع خواهشات شما را بکنم من گمراهم و ما انا من المهتدی من توی راه نیستم برای من چرا راه گمراهی را انتخاب بکنم ببینی قرآن عظیم الشان چه تعلیم زیبایی میده اگر من اتباع کنم من گمراهم شما که اتباع میکنید چه هدایتی ما انا من المهتدی شما هم گمراهی راه گمراهی را تایید کردن خود را و دیگران را بدبخت کردن به اینی همینطور امروز یک سری اعمال عوام الناس انجام میدن مولوی صاحبان هم همکارن دو تا به طرف حلاقت می نباید مولوی راه بد را تایید کنه کسی که هر پورا قبول نکنه نکنه قبول مجلسی که دهل است و سرنا است و خاننده اروپایی تهرانی و مشهدی هستند ملا بره اونجا در مجلس بینیشه که بله برای من کبابی می آید اون ملا آمالزش کنها آره تایید کرد با آنها شریک جرمه همین قرآن حکیم شان میگوید که قد دلل تو اگر من خواهشات شما را اتباع کنم من گمراهم و من هدایت یافته نیستم کجا برم توی راه گمراهی و تو بی راه بی راه شما میری من نمیرم این هم باز طریق تبلیغ ششون هست طریق, طریق تعلیم تبلیغ قل انی علا بینت من ربی خب شما هدایتی یافته دلیل ما گمراهی بله من دلیل دارم قرآن عظیم و شان اعمال من تایید میکنه سند هدایت من قرآن است و شما برای اعمال خود سند نداری برای این دستان سند هست برای این غیر الله سند هست من سند دارم برای هدایت خدا قل ببینها انی علا بینت من ربی من بر یک بینه استوارم دلیل عقلی من تایید میکند دلیل نقلی من تایید میکند دلیل وحی من تایید میکند این قرآن این بیانه الهی است انی علا بینت من ربی حالان که وکذبتم بهی شما اون بینه رب من را تکذیب کرده اید که مراد از بینه قرآن است و زمین به طرف مطلب برمیگرد مطلب از بینه قرآن است و شما قرآن را تکذیب کردید من دلیل دارم شما دلیل ندارید خب این کتاب رب العالمین است بله وقتی ما تکذیبش میکنیم چرا فوری معذب نمیشیم وقتی ما بیراهی ما راه یافته ما گمراهی پس چرا ما را خدا عذاب نمیده چرا ما را عذاب نمیدی جواب دادشون ما اندی ما تستادلون به جواب سوال مقدر در عدم قبول چرا عذاب کرده نمیشی اللہ سبحانه و تعالی به پیغمبر میگه بگو ما اندی ما تستاجلون به نیست نزد من آن عذابی که شما برای عجله داری باقی عذاب حکم عذاب آوردن عذاب دست خدا هست این الا لله حاکمیت که عذاب آوردن عذاب او به خدا اختصاص دارد در تمام امور حاکم الله هست آمر الله هست عذاب دادن و ندادن در اختیار او هست این الحکم الا لله نیست حاکمیت در خیر و شر در عذاب دادن و ندادن مگر به خدا اختصاص دارد وحده من غیر ان یکون لغیری سبحانه و تعالی بغیر اینکه دیگه کتی اختیار داشته باشه او بعض اختیار خودش یا و الحق قبل حق را بیان نیکنه آخرین او بهترین فیصله کننده هست او بهترین حاکم هست اول حق را بیان می کند تبیین می کند تشریح می کند حالا پشت سر هر که قبول نکرد دیگه او حاکم مطلق سنت شنین است و الفاصلين الفاصلین اون بهترین فیصله کننده است طریق تعلیم حق تو قل لو ان عندي ما تستعجلون به بگو بینشون بختان که برای عذاب استعظام از شما فوری میخوام عذاب را بگو برینا اگر تحقیق نزد من خدا میبود اون عذابی که شما عجل دارید برای آن عذاب تو قدری الامر بینی و بینکم فیصله کرده می شده امر امر عذاب بین من و شما عملا نقد من شما را معذب می کردم اگر در اختیار من می بود کارا تمام می کردم و می گذاشتم لیکن عذاب در اختیار من پیغمبر نیست واللہ عالم بالظالمین اللہ تعالی خبردار ظالمین را آدرس کامل ظلم را اللہ دارا تاریخ عذاب ہم با خدا ہاتھ حتی علم عذاب ہم با من کچھ زمانی رسول آتی این دلیل توحید هشتم هست سبحان الله ند خدا حسن لا یعلمها اللہ ان مفات غیبرا نمی داند مگر خدا کہ من جملہ ان مفات غیب تاریخ عذاب شما تاریخ عذاب شما ند خدا حسن یہ کسی نیچی لا یعلمها اللہ و یعلمها فی البر والبحر او میداند که در دریا در خشکی هستند و در دریا هر چیز را میداند ما تسقط من ورقت الا یعلمها نمی افتدد شاقه درخت هیچ برگی مگر الله تعالی اون میداند که درخت زدا شده افتاد با علم خدا ولا حبت فی ظلمات الارض نمی افتد هیچ دانه در تاریکی های زمین ولا رتب و هیچ جوان و تری بیرون نمی آید ولا یابسن و هیچ خشکی نیست هیچ تر و خشکی نیست الا فی کتاب مبین مگر در علم در کتاب مبین هست کتاب مبین چیه؟ علم الله کتاب مبین چیه؟ لوح محفوظ همه چیز در لوح محفوظ سبحان الله چقدر برگ هستن از درخت ها جدا میشه چقدر دانه در تاریکی های زمین را و را چقدر تر و در دنیا همه و خمرا اللہ تعالی میدن چقدر علم وسیع قدرت با چه اندازه علم چقدر هیچ دانه ای نیست که بره در ظلمات سبحان الله چقدر دانه ها در دنیا میدن هو الذي يتوفاكم حالا امکان قیامت را بیان میکنه اون خدا موت میدهد شما را در شد ارواحی دو نوع روح داریم یک روح که امتیازات دارد سما و بینائی دارد و یک روحی حیوانی که همان گردش خونه اللہ تعالی اکثریت شما را جامع مرد بکنید این مرد هم یک راحتیه اگر این ساعت خواب شب نباشد دیگه این حضرات عالی دیگه چکار شب کسی نخوابه الان میتونه تحمل کنه سنیدن. قدرت سنیدن از انسان گرفته میشه قدرت دیدن گرفته میشه قدرت درد گرفته میشه انسان یک خفگی و موتی میارد چار پنج ساعت وقتی انسان بلند میشه ما سلط سر راحت الان مغز دارد کار می اولا که خواب وقتی انسان آید مغز هم کار می چشم کار نمی کنه گوش کار نمی کنه مغز کار نمی کنه والذی یتوفاکم باللیل اللہ ذاتی هست که موت میدهد شما را در ساعت شد یعنی ارواح کمیزی شما را و یعلم ما جرحتم بالنهار و او دان چه شما کش میکنی در روز کش روز شما ثم یبعثکم فی کی قسمار را حشر در همین روز تا تکمیل کرده شود تاریخ معین این شب و روز در می میان که تاریخ معین همه ما تکمیل کرده شود اگر مقدر کرده پنجه سال شد سال دیگه آخرین روزها دارم این شب روز که تاریخ خدا را تکمیل و ما را به ملاقات خدا میده دلیل امین شب روز میاد هر شب میاد روز میاد شب میاد روز میاد انسان یک شبه هست یک روزه هست ده شبه و ده روزه و یک ماه هست، بگه آخر میشه و شد سالا این شد سالا یا هفت سالا یا هشت سال را همیشه بزرگها برمان ما میاد یا دیگه چیزی میاد و ما را اون تاریخ تکمیل کرده میشه حضرت طوری به ما احضار میشه همین جمعه دو جنازه خاند یکی رقم اشنا سایی داشت شأن قل یتوفاکم ملك الموت کجا ہے وقت تکمیل کا تشهدون تاریخ معین ثم الیه مرجوکم بعد ارجاع شما اون خدای کریم بعد از من اون اجل مسمى تکمیل میشه و به خدا ارجاع داده میشه ثم الیه مرجوكم ثم ینبئکم خب ارجاع که داده شدی ارجاع مرجع ما اینه بعد از مرجع چیه میگه نه وقتی که ارجاع داده شدید کن، خبر میکنند شما را به آن چه شما کرده اید خبر میکنند یعنی چی آنهایی که خیر کردن جزای خیر شدید آنهایی که شرک کردن شدید و هو القاهر فوق عباده او قدرت کامل دارد در بندگان خودش او احسان می کند برای حفظ جان و مال شما حفظه کرام قاتلی کی 24 ساعت همراه دیگر فرشتگان هم همراه حتی اذا جا لكم الموت موت این که می آید کسی که از شما مرد هش می کشند او را فرشتگان ما فرشتگان ما قبض روحش میکنند و این فرشتگان در قبض روح هم کوتاهی کنند جایی که ما میگیم با فشار فشاره جایی که میگیم نرم نرمه این هم یک ذره کوتاهی در اجرای حکم خدا در قبض ارواح ندارد یک دقیقه قبض روح هم نمیکنه فرشته اگر این لحظه باید کبض روح کند همون لحظه کبض روح میکند اگر حضرت بده دو روز یک روز یک ساعت دو ساعت و موالا بده نمی در کبض روح کتایی ندارم بعد از کبض روح چکاره ثم ردو الله مولاهم الحق ارجا آدمی می همه به طرف الله که مالک بر حق آنها اینجا مولا به معنی مالک مالک بر حق جانا تفسیر جلالہ نے مانا رکھا الا خبردار واشید اللہ الحق حاکمیت به خدا اقتصاد سارد او حاکم مطلق تاریخ موت و حیات ہر یکی را اون حاکم مطلق مقرر کرده و هو اثر الحاسبین او زود سریح حساب میکنه فوری حساب میکنه دیر هم نمیشه از این انترنت و کامپیوتر شما هم خریدن اسرائول است. از تمام حساب کنندگان تین حساب کننده خدا در آنجا دلیل نهم علی سبیل اعتراف نخش قول بگو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از ابو جهل بپرس از اطبا و و ابو طالب بپرس من ينجيكم من ظلمات البر والبحر کی ایک نجات میداد شمارا از سختی های خشکی و دریا ظلمات من شدائد مشکلات از سختی های بر و کی شما نجات میدهد در حالی که شما میخانید اورا را به و خفیتن و در دل خود و چنین قرار داد میکنید که لئنن جانا من هذه اگر مارا را نجات داد از این ها لنکونن من الشاکرین ما شکر گزاران و موحدین میشیم و فقط سپاس گزار میشیم دیگه غیر از او دیگه دستی کسی سپاس گزاری این سوال على سبیل اعتراف والکفر همه ابو جهل ها عطبه ابو قبول داشتند که خدا هست نجاتی در ظلمات بربر یعنی سختی های عظیم خشکی و دریا سوال کن و باز جواب بده چرا که در این جواب با شما اختلاف نداره قول الله ینجیکم منها بگو که اون الله نجات میدهد شما را از این سختی ها و من کل کربین و از هر سختی کوچکتر از این سختی های بزرگ هم خدا شما نجات میده و از هر مصیبت کوچک هم خدا شما نجات میده با وجود کی قد اعتراف داری ثم استوادی با وجود این هم با خدا دیران شریک میکنی وقتی مصیبت کوچی که غیر خدا را و من گفتم این مشرک مکه اینطور بود مشرک زمان ما نامرد که هر چقدر سختی بیاد او خاندن غیر الله را ترک قل هو الله القادر بگو اون خدا قادره بر اینکه یبعث علیکم عذابا بپرستد بر شما یک عذاب از بالای سر شما یا از زیر شما یا شما را درگیر کنه یلبسکم شیعا شما را مخلوط کنه دسته دسته فرقه های مختلف و بچشاند بعد شما را عذاب بعد دیگر با دست خود شما هم خدا میتاند میتواند شما را نابود دیگر سبحان الله اللہ تعالی قادر ہے از بالا سر شما عذاب بیارد از دیر پاها شما عذاب بیارد یا شما را دست دست کنه و به دست خود شما شما را عذاب دید سخترین خیلی سخته هویت تکون مخلوط کند شما را در حالی که شما های مختلفی و بچشاند بعد شما را عذاب بعض با دست شما یک دیگر را عذاب بدن امروزی که از عذابهای الهیمون جاریه ها این روز خبره که آمیر را می کشند این روز خبره که معمول را می کشند این روز خبره که فلان از قد پشتن یه روز خبر میاد که فلان این قد پشتن این همین سروران به دشان هم انداخت گوشا با تمام امکانات آورده که اینجا تعدادی را شهید کنند و اینجا هم خدا تعدادی را برنگی سکر محارب بکنند اینا کیا عذاب هست خدا انظر کیف مصرف آیا نگاه کن چطور من بیان میکنم دلائل توحید را تاکہ اینها بفهمند حکمت تکلیف تفقه است درک کنند بفهمند لیکن باوجود این کذب به قوم کا تصدیق می کند این عذاب را قوم تو که این عذاب حق است قل تو بگو بی اینها قل بگو بی اینها لستو علیکم بوکیل که من وکیل دفاع شما نیستم که شما را از عذاب خدا نجات بدم لکل نبین مستقر برای هر خبر وقتی معین شده است در علم اگلی الهی اون به وقت خودش اون خبر می آید لکل نبعین مستقر برای هر خبر یک وقت معین و سوف تعلمون ان شما وقت مرگ بدانید جو شما چه برخورد خواهد و اداره الذین یقولون فی آیاتنا فاردنهم وقت شما دیدید پیغمبر این کفار را که داخل می شوند در ابطال آیات خود در آیات یعنی آیات را بازیچه قرار میدن داخل می شوند در استهزاء و تمسخر آیات من فاردن هم اون لحظه من خیلی خشمیم از این دور سبحان الله اون لحظه ای که ها در رد آیات من و در استهزای آیات من وارد میشن که آیات من استهزا میکنن رد میکنن شما دور باشید که اون لحظه خشم منه که مبادا خشم من متوجه بشید فآرنانهم حتی یخوضو فی حدیث غیری تا وارد برن در سخنانی غیر از آیات من و غیر از انکار آیات من برن در دیگه هر حرفها وارد بشن و اگر فراموش کردی با اینها نشستی یعنی که یاد آمد بلند شد و اما ینسینک الشیطان اگر فراموش کرد شما را شیطان و نشستید بانا فلا تخد بعد ذکر مل قوم الظالمین بعد از و تبلیغ و ارشاد با ظالمین مجلس کرد همین سر و مجلس صالح تو را صالح می کند و مجلس صالح تو را صالح می مجلس کف کفر و شرک هر لحظه بر کافر و مشرک و بیمان لعنت و نفرین خدا متوجه اشتغان برای هم پرونده ثبت میکنم لحظه در مجلس عقل در مجلس گل انسان مؤثر می شود و در مجلس نوز بلا کسافت انسان دیگر همون آلوده می خیلی مهم امروز اینه که ما این امتیاز را نمیکنیم جاهایی که انسان های از خدا بی خبرند انسان بعد از نصیحت و پند با آنها نمیشه بعد از ذکر بعد از اینکه یادش شما آمد بلند شدی بعد از ذکر ذکر دو معنی داد بعد از اینکه یادش شما اول فراموش کردی نشستی که یاد آمد بلند شد و بعد از ذکر بعد از نصیحت پند موعظت بلند شد پذیرفتم میں بیان نہ پذیرفتم وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء نیست به هده آنهایی که متقیان از کفر شرک از حساب این کفار و مشرکین هیچ چیزی ولكن ذکرا لیکن به عهده متقیان نصیحت است به غرض چی لعلهم یتقون تا اینا شاید اینا از خوف در آیات اجتناب بکنن از انکار آیات اجتناب بکنن به نصیحت تقوا اینها به هدایت برسند از کفر و شرک اجتناب بکنن به این خاطر به عهده متقین فقط ذکرا نصیحت و به امید اینکه لعلهم یتقون شاید اینها از کفر و شرک اجتناب بکنند وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا علامت بھی ایمان اچھی علامت بے ایمانی نے دین او فقط باتی و تماشا ہے بابا کسر دنیا و هر دنیا افتاکش دل سرنا ہے کسط ہے اینها را مردم میبینند اینها به نام دین چه کارهایی بر میداره ضد زنجیر بر میداره ضد چیه تابوت چی بلای درست میکنه آیات را نگاه کن تدابور کنید بگداران های را که اتخذو دینهم قرار دادن دین خود را لعبا باقی و لحظن تماشایی یکی ته زنجیر میزنه که دمگامی کنه و حیات الدنیا مغرور کردن را حکومت دنیا زر دنیا مال دنیا پست دنیا اونا فکر میکنن که این مال این زر این امکانات گوش فکر میکنن که من محبوبم چون این همه امکانات در اختیار منه سبحان الله که دنیا انسان محروم کرده امروز تمام انسان ها به این بهار دنیا بخاطر این ذر دنیا پست دنیا امکانات دنیا مغروب اصلا خبر نمیشه که ما انحرافی داریم سر متوجه نیست وغرتهم الحیات الدنیا وذکر به او پیغمبر شما با این قرآن نصیحت کنید بعد از ان لا مقدره تو تبصل نفسم بما کسبت تا اثیر نشود هیچ نفسی به مقابل کس خود محبوس نشه اثیر نشه نیست برای اون نفس غیر از خدا هیچ ولی و نه هیچ شفاعت کننده ای انتا دل کل عدل اگر این نفس هر نوع عدلی بدهد عدل یعنی گوش عدل اون بهایی که با گناه اون مصابی بشه رشوت را و پول را که در برابر آزادی انسان با میده این عدل یعنی گویا با جنایت خود برابر کردن بودا و صادر کل عدل اگر بدهد به فرض آن هر نوع هدیهی و رشوتی لا یخذ منها از اون نفس از اون نفس این رشوت این عدل گرفته نمیشه اولئک الذین ابصروا بما کسبوا این انسان ها کسانی هستند که گرفتار کرده میشوند در عذاب الهی به مقابل کشف خودش برای بله، آنها شراب هست از آب گرم نوشیدنی شراب منه نوشیدنی از آب گرم نوشابه آب گرم دارند و عذاب علیم دارند به سبب آن کفرهای که در طول تاریخ کردند سمره دلائی دلائل خمسی که اینجا قرآن عظیم و شان بیان کرد اطول اللہ تعالی میگه قل بگوه پیغمبر اندو من دون الله آیا ما مسلمان ها من پیغمبر بخانیم غیر از خدا موافق مرضی شما ما کسان را که لا ینفعونا سودی ندارن برای ما نف نمیدن ما را در صورت عبادت ولا یضرنا ضرر هم نمیدن ما در صورت ترک عبادت و نرد علا قابلا و ما رد کرده می به پشت سر یعنی مشرک میشیم نرد و ای نرجع الى شرک و ما رد کرده میشیم به طرف شرک از جامع البیان در پشت سر رد کرده میشیم بعد از هدان الله بعد از اینکه خدا ما را هدایت کرده فیکون مسالنا اینجا فعل مقدره پس می شود مثال ما مثل اون کسی که استحوت و شیاطین دیوانه کردن دورا شیطانها جنها او را دیوانه کردن در زمین در حالی که او از دیوانگی جنها حیران استخرت و شیاطین پس می شود مثال ما فیکون مثالنا حتما مقدر بود پس می شود مثال ما مثل اون آقایی که او را دیوانه کردن جنها شیاطینها جنها او را دیوانه کردن در زمین در حالی که او بسیار حیران و پس پریشان است لو اصحاب تعدادی همراه رفیق دارد یدونه الى الهدا اون جنی را میخوانند به طرف هدایت و میگوین اعتنا بیا او فرار میکند او چکار میکند او فرار میکند کل ببینا ان هدى الله هو الهدى هدایت خدا همینه. ہے و ما امر کرده شده این که همتن تسلیم بشیم برای رب العالمین اعتقادا عملا عبادتا لعبادت خدا ما تسلیم لنسلم لرب العالمین اے لنسلم لعبادت رب العالمین و بعد مفسر معنی کرده ای نخلص لعبادت اللہ ما خالص کنیم عبادت خدا ما تسلیمی ما مثل دیوانه بشیم این هی مثال ما سے ہم جنیه. ہے پرمی خانن پران ما هم آدمین تو خدا ما ہدایت کر کرده عالم یہ رائے سلالت رہ بگیری علا له الحق خب؟ و نقیم و به ما دستور داده شده و امرنا لنسلم لرب العالمین به ما دستور داده شده ماموریت داده شده تا که تسلیم بشیم در عبادت در اعتقاد در عمل خاص برای رب العالمین و به ما هم گفته شده کیل لنا قیم الصلاة اقامت کنید نماز یعنی تمام ارکان نماز را خاص برای خدا انجام میدی و نماز یک ارکان مخصوصه هست سجده قیام رکوع کلمات بسیار بلند و بالا که مادر نماز میخانی و سبحانک اللهم گرفته است ایاک نعبد ایاک نستعین گرفته نماز خاص اون ارکان مخصوص را خاص برای خدا انجام میدی به دستور داده شده که نقیم صلاة و تکوه اجتناب بکنید بترسید از خدا اون چی که نماز برای غیر خدا انجام ندید رکوع سجده توا توا فقط نماز گفته شده برای غیر خدا انجام ندید بترسید از بما گفته شده انا قیم الصلاة و تقوه و هو الذی الیه تحشرون و اون خدا هست ذاتی که به جانب حشر شما می شود حشر اولین و آخرین شما می شود حشر کرده می دلیل اقلی دهم وہ اللہ جی فرق سماوا درد اللہ ان کا کہ کرتا آسمان و زمین کا برائے سارے ہاتھ نہ برائے کسی دیگر و یوم یقول کن فیکون روزی که اللہ تعالی اعلان می کند حشر بشید همه حشر می شوان قول خدا حق یعنی اثر بسیار بزرگی دارد پس اللہ تعالی میگه بشید فورا می شوند حضرت تعالی معنی کرده حق را یعنی خیلی اثر دارد الحق یعنی مؤثره سخن خدا بسیار مؤثره له ملک اسم له الملک ملک حکومت به اختصاص دارد روزی که دمی می شود در سور او عالم الغیب و شهادت است آنچه که شما غایبه اونم می داند آنچه که جلوی شما داند او حکیم مناسب حق جزا می او خبیر می که فلان انعامی مستحق چه عذابی یا چه انعامی او در دادن عذاب و انعام حکیمه و او خبر کامل دارد دلیل نقلی تفصیلی از ابراهیم علیه السلام و از اشده پیغمبر اجمالان دلیل نقلی تفصیلی از ابراهیم و از هشته پیغمبر اجمالا و اذ قال ابراهیم لابیه ابراهیم علیه السلام از انبیاء که بین مشرکین مکه یک مقام ویژه برخوردار اللہ تعالی میگه یاد کن اون لحظه را که ابراهیم خلیل فرمود بکی فرمود چه گفت حضرت ابراهیم گفت و گفت به پدرش آذر خان اینا سروران گرامی به خاطر یک نقلی میگن که آذر اموی ابراهیم بوده پدرش نبوده چرا اینا میخوان ایمان ابو طالب رساله سیوتی هم دست کار نکند نرا و کف ساجدین یک توجیه کرده این که ربط و آمد شما ای پیغمبر در پشت موحدین بود لحظه اشکال وارد میشه که حضرت ابراهیم جد رسول الله پدر اون آذره پس اونجا چطور او تقلب پیغمبر یعنی اینا اعتقاد کردن که از آدم تا خاتم تمام اجداد پیغمبر عبادت کننده خدا بود اشکال وارد شد که آثر چیه همان طوری که پدر ابراهیم پدر رسول الله هم است بعد اینا گفتن نه پدر نبوده امون لیکن هیچ ضرورتی نیست که این قول را من جوی قبول چرا در تمام قرآن الله تعالی پدر پدر میگه او ابت ابتی میگه ها اگر در یک مورد امنی بودی باید میگفتی خب پدر امو را هم پدر میگن قرآن هر جا پدر گفته سنتی هم نامده که پیغمبر بگوید آذر اموی حضرت ابراهیم فجای جای در حدیثی ما ندید حدیثی که سندی و معتبر باشد کسی ندید یک احتمالی از کلم سیوتی نقل شده اینها چسبیدن به همونه که سیوتی صاحب واحد اگر واقعا اینطوری سند بیار سیوتی نسک سریع قرآن را ویل میکنیم که حرفی یک بزرگی زده حرف بزرگ در مقابل آیات سند نمیشه وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً آذر خان تو اتخاذ کردی بطهارا معبود انی اراک و قومک فی ضلال مبین من میبینم ترا آذر خان و قوم ترا نمرود خان آرا فی ضلال مبین در ظلال مبین هستی تبلیغ پیغمبر دی شاعره هست دی توریه استغی تورا آزر خان و قومت اون نمرود خان ها را همه را من در دلال مبین میبینم شما در دلال مبینی دیگه هدایت از من بگیرید اللہ تعالی میگه کذالک بین کیفیت که ابراهیم بدون شایب بیان کرد بدون ترس و حراس بیان کرد هم آذر خان را خطاب کرد و هم قومش را گفت در ضلال مبین شما را میبینم بین کیفیت که این قلبی پر از دیانت و تقوا خوف خدا بود سبحان الله انبیاء حراس ندارد شما یک حاکمی رو بگید تو را در جلال مبین شما هم یک صاحب جنبوت روحانیه نمرود آدر بود آدر روحانیه نمروده تو همه نمرود خانه را من در ظلال مبین میبینم الله تعالی میگه چون حضرت ابراهیم ملکوت سماوات والارض را دیده اجایبات کائنات را علم و قدرت خدا را مشاهده کرده الان از کسی دست ندارد بدانند خدا با من قدرت خدا را دیده همین کیفیت که ابراهیم بدون ترس کتاب کرد ما نشان داده ایم ابراهیم را اجایبات آسمان ها و زمین را که دیگر کسی نیست که مددگار باشد و بخاطر این که ابراهیم استدلال بکند و باشد از این کنندگان و این وا آتفرت ما تفلیست دلہ لیستدل و لیکونا تا ابراہیم دین عجائبات آسمانا و زمین استدلال کند در قدرت و علم خدا و باشدت یقین کنندگان عجائبات قدرت نماز ابراہیم در زمین و آسمان نشان داده فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا ابراہیم علیہ السلام قومش در زمینی که بود پرستش میکردن انوارات من پرستش میکردن هم ستارگان را هم ما و خورشید را حضرت ابراهیم علیه السلام برای رد معبودیت ما و خورشید و ستارگان غروب آنها استدلال کرد چیزی که هست و نیست میشه کجا میتواند معبود میشه و خورشید هست و نیست نمیشه فنا میشه پیدا میشه ستارگان هست و نیست میشه ما هم وجود میاد و گم میشه حضرت برای اینکه اینها معبود بیستند این تغییراتی به حضور و غیابی که اینها دارند دلیل ذکر کرد که اینها نمیتوانند معبود و مشکل گشا باشند اونها این, انوارات را به این خاطر سجده می کردن و به این خاطر عبادت می کردن که محل ظهور خدا محل اللہ کے ہمیشہ حاضر ہے غائب نمیشے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللیل وقتی سایه افکن بر ابراهیم شب جنه به معنی سطر سطره اللیل سایه افکن شب بر حضرت ابراهیم تو را کوکبن ابراهیم علیه السلام ستاره را نظاره کرده ستاره کن و بعد گفت ها کلمه تنبیه او زا برای تحقیر زا برای تحقیر معنی چی یعنی همیشه کی حتی در هر کلمه هست معنی آرزه حضرت برمون توجه داشته باشی هذا ربی همین مالک و اختیاردار من ما افلم وقتی قائد شدن ستاره ستاره سیاری وقتی غروب کرد قال لا احب الاکلین قبلا هم خاندی. هر چیز یک محبتی دارد محبت خدا با تعظیم خدا هر که خدا را تعظیم میکنه تو محبت دارد گفت من دوست ندارم آنهایی را که غایب میشوند العاقلین جمع و مذکر هم آورد این ستارگان تک تک مذکر است های را که قاید میشم من دوست ندارم لا احب العاقلین یعنی من هر را تعظیم نمی کنم نگو یحبون حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمن از همه شدیدتر است برای تعظیم خدا به هیچ عنوان تعظیم خدا را مؤمن ترک نموده فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما فلقان لا حب العاقلین من تعظیم نمی کنن اونا را غروب می کنن پس ماه آمد این ستاره این طرف پیدا میشه غروب میکنه ماه پیدا شد فلما را القمر بازغن وقتی دید ماه را که میدرخشد قال هذا این تقریبا اول غروب آفتاب ستاره این طرف دیده میشه ستاره بزرگی بعد دودم غروب میکنه این تقریبا شبه شبهای دوازده و یازده ماه دیر طلوع زود طلوع نمی کنه زود طلوع میکنه دیر طلوع میکنه الان ماه زود طلوع میکنه دیر طلوع میکنه همون زود طلوع میکنه یعنی بعد از نماز مغرب شما ما همی دیدیم چی شد یه زود دلو میکنه بابا آخر دیر ماه طلوع میکنه شب چارده دینجا خورشید مینشیند اینجا ماه دیده میشه شب سینزده حالا ما بیرد دیده میشه نه طلوع تو حالا ببینی هر شب ماه دیرتر طلوع میکنه نه پس اول شب ستاره از این طرف دوتر دیده میشه و این ستاره غروب میکنه این طرف ماه دیده میشه تو تقریبا در حدود همین دوازده و یازده بود که اول شب ماه دیده نشد کمی شب رفت باز ماه دیده شد همینطور وقت خورشید غروب میکنه ستاره دیده میشه این طرف میں این ستاره غروب میکنه با ماه این طرف دیده میشه خاصه خب، ما این طرف طلوع روزه مثلا طلوع این روزه روشنایی ولیه نمیشه شفازه و آنوری آن وقت خورشید غروب وقت تازه ما گذشت روانیه ها بعد از فلما را القمر باطغا وقت دید خورش مارا که میدرخشه قالا ابراهیم فرمو خبردار دار ربی همین رب من همین رب من و ها تنبیه و زا برای تحکیره همین رب من خبردار همین رب من فلما افل وقت ما غروب کرد افول کرد غروب کرد قال لئن لم یهدنی ربی اگر رب من هدایت نمی کرد تو من می شدم از قومهای ضالین یعنی شما که دارید این ماه که غائب می شود و ظاهر می شود غروب و طلوع می کند لحاظ شما این را دارید شما گمراهید ما را برای خود مشکل گشا روا و قابل تعظیم قرار دادی عجیبه یہ ہم تبلیغ پیغمبر ہے یعنی خود میں اگر رب منا ہدایت نمی کرد از ابتدا قبل از نبوت البته من حتما می شدم از قوم های گمراه فلما راش چند مهرب خورشید بازغتن خوب می درخشه طالعتن بازغن یا بازغتن یعنی درخشنده و طالعتن طلوع کننده و درخشنده قالا هادا ربی خواب من تنبیر خبردار رب من هذا اکبر خبرداری خیلی بزرگه فلما افلت خوشیدم غروب کرد قال یا قوم حالا دیگه آخرین نکتر است عمل اصلاحی قال یا قوم انی بریء مما تشرکون من کاملا گیدارم از آن ماه و خورشید و ستارگانی که شما در سجده با خدا شریک میکنید آخه ماه خورشید ستارگان رو سجده میکردن درسته یا نه من کاملا بیدارم مما تشرکون انی وجهت وجهیا من فقط تسلیم میکنم چهره را للذی فطر السماوات والارض این چهره من فقط برای خدا تسلیم میکنم شما در برابر خورشید سجده کنی در برابر ماه سجده کنی در برابر ستارگان سجده کنی من نه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا در حالی که من کاملا متوجه حنیف یعنی مائلم از ادیانش و از آنهایی که شما سجده میکنید الی الله حنیف بمعنی مائل من الباطل الى الحق و ما انا من المشرکین من نیستم از آنها که با خدا شریک میکنن در سجده ما و خورشید ستاره من از آنها شرک کنندگان نیستم مشرکین من از شرک کنندگان آنهایی که در سجده ما و را با خدا شریک کنند من از آنها نیستم حاجهم قومهم خصومت کردن اختلاف کردن خصومت کردن با ابراهیم قومش چون کردن جر و بحث خرشیدین تحصیل تاثیر دارد اگر بر گیاهان نتابد هیچ گیاهی سمر نمیده ماه و ستارگان این تاثیر دارن نجومی ها شروع کردن مباحثه ما تغیرات ماه و ستارگان چیزی میفهمیم حضرت فرمود اتحاجونی فی خشونت میکنید با من نسبت به خدا نسبت به وحدانیت خدا نسبت به یگانگی خدا نسبت به تصرفات خدا حالان که وقت هدانی اون اللہ ہمارا هدایت کرده بعد العائل دلائل اغلی نقلی وحی شما من میگید که ستاره ها این اینها بر شما می اندازن فلان می کنند تاثیر ستاره را قائل بودند حضرت فرمود ولا خواب ما تشرکون به من حراسی ندارم از اون غیر الله که شما با خدا شریک میکنید برای خورشید و ماه این و شما تأثیر قائلی ضرر میدن من از آنها اصلا درکی ندارم الا یشا ربی شام مگر رب من هر بخواهد میاد مریضی بخواهد صحت بخواهد سلامتی بخواهد و مشیت رب من کار میکند وسیع ربی کل شین علما وسیع رب من از هر چیز از نظر علم افلا تتذکرون شما تذکر نمیگیرید ولا خافون ما اشرکتم من اصلا نمیترسم از آنها که شما با خدا شریک میکنید و شما نمیترسید که شرک میکنید عجیبی شما من که از ما کسانی که شما در عبادت و سجده ماه و ستارگان و خورشید را شریک میکنید من هیچ درسی از این انوارات ندارم نه از ماه ترکی دارم نه از ستارگان ترسی دارم نه از خورشید ترسی دارم شما بترسید که با خدا شریک میکنید مشرکی مشرک خدا ضربه میزنه ولا تخافونه و شما نمیترسید که انکم اشرکتم بالله شما شریک میکنید در سجده و خاندن و خیرات و نظر با خدا برای خاندن غیر الله برای سجده غیر الله برای نظر غیر الله دلیل داره؟ عقلی نقلی وحی هیچ دلیلی نداره؟ چی؟ چی؟ تقدیر دلتا پیمن جن نیمو دانی اب مواحد شدن اندیرش نوارتا و مواحد اونجا رفتا نگلتی در منهای که مزبزب هم نیست گلتا شیطان اونجا دیگه را میده کنید شدیدن واحده نه با اعتقاد راسخ رفتن نتونستن نقل کیدن رب یا ربی کل شن این که دلیلی نشد دلیل اونه که من گفتم خدا قرآن میگه وَلَا تَخَافُونَ انکم اشرکتم بالله شما شریک میکنید با خدا معبود معبودهای را که اللہ تعالی نازل نکرده برای دے برائے بر شما هیچ دلیل نه اغلی نه نغلی خود شما بگید شما مشرکی نمیترکی من که می میترسم منم می کنید در خورشید و ما و ستارگان و از این گنبد و شنبد ها شما باید بترسید که با خدا دیگران را شریک کردید و مشرک را خدا داغون میکنه در دارد فای الفریقین حق بالامن از دو تا فریق موحد و مشرک کدوم حق دارتر به امنیتن اگر یک ذره علم داری تو بگویید ان کنتم تعلمون جزاش از بگویید بلا الذين آمنون اونهایی که ایمان آوردن و مخلوط نکردن ایمان خود را با ظلم جمرت شرک اولئک لهم الامن برای آنها امنیت در دنیا و آخرت است و هم محتدون اینا در دنیا و آخرت را یافتند این همه چیزی که اینجا ما تلاوت کردیم دلائل توحید ما هستند ما این دلائل توحید را داده بودیم به ابراهیم بر علیه قومش علا قومی یعنی بر علیه قومش همه دلائل را داده بودیم نرفع درجات من نشا بلند میکنیم ما درجات علمی هر کس را که بخواهیم علما و عملا ما به درجات میدیم ان ربک حکیم مقام استعداد را میداند مناسب استعداد علیم هست که چه چقدر و چطور خدا به انسان مقام خوش بدهد ما به فضل و احسان خودمان بخشیده بودیم برای ابراهیم اسحاق پسر و یعقوب نواسر را همه اینها را ما به راه هدایت کرده بودیم همه هم به ابراهیم ما عنایت کردیم اسحاق را در سن پیری و بشارت نواسه یعقوب بلومند را کلن هدینا همه اینها را هم ابراهیم را هم اسحاق را هم یعقوب را ما رهبری به به راه حق کرده بودیم و نوح را ما هدایت کرده بودیم قبل از اینها و از ذریته از حضرت نوح داود است و سلیمان است و ایوب است و یوسف است و موسی است و هارون است و کذالک نجد المسلم و زکریا و یعیات و ایشا و الیاس کل من الصالحین امین ها از صالحان درجه است و اسماعیل و یسا و یونس و لوط و کلن فضلنا علی العالمین همه اینها را ما فضیلت داده بودیم بر عالمیان زمان شد و از آبای اینها و از ذریات اینهایی که ذکر شد و از برادران اینها برگزیده بودیم آنها را و رهبری کرده بودیم آنها را به صراط مستقیم ذالک هدى الله این هدایت الله است توحید و یگانه پرستی هدایت میکند به این هدایت خودش هر کسرت میخواد از بندگان چقدر مسئله توحید اهمیت دارد که اگر اینها که ذکر آنها شد بیا شریک کنند با خدا کسی را در مسئله عبادت کل حبت عنهم ما کانو یعملون حبت نیت و نابود میشوند از دفتر اینها آن آمالی که اینها انجام دادن شرک بلا یستحبتا انهم ان همان از پرونده اعمال آنها اون آمالی را که اینها انجام داده اولئک الذین هم الکتاب این انبیاء که ذکر آنها شد کسانی هستند که ما به آنها کتاب داده بودیم حکم و حکومت داده بودیم نبوت و پیامبری و رسالت داده بودیم اگر به این آیات الهی و به این کتب و به نبوت این انبیاء انکار کنن این کفار مکه تو ما وکیل این کتاب و حکم و نبوت میکنیم قوم هایی را که لیس بها ها به کافرین اونها کافر نیستن یعنی بشارت مهاجرین و انصار اگر این اهل مکه کفر کتاب کفر حکم حکومت این انبیاء و نبوت این انبیاء را کنن لحظا ما عوض اینها قومی را میاریم که آنها کافر نباشن یعنی مفاجری و انسان اولئک الذین این انبیاء کسانی هستند که الله آنها را هدایت کرده پس بصیرت و هدایت آنها ای پیغمبر و صحابه شما اطلاع این انبیاء چطور مشکلات را تحمل کردن تا پیروزی شما هم برای تحمل مشکلات مقتدین ها باشید در اصول دعوت توحید دعوت رسالت دعوت معاد در این مسائل شما مقتدی ها باشید و مثل انها در سب هم مقتدی باشید و خب بگید شما هم مثل این انبیاء که لا علیه اجرا من اجر و حقوق شما نمیخوان در برابر تبلیغ چطور اونجا گفت لا سلکم الا المودت القربا اون آیه شورا بعد از این آیه سوره انعام نازل شد این و پنجمی بود او شست خورده ایه شست چارمیه چی؟ سومیه شست و شست و یک و شست و دو شورا است الا اصلكم علیه اصل الا المودت فی القربا خلاصه الله تعالی اینجا به پیغمبر میگه شما بگی من اجر نمیخوام بعد میگه نه مودت قربا بخش شوندان من محبت این دوست این اجر چی دوستی را اجر گفته من یک کارگر بگم که تو را خیلی دوست دارم خیلی تو را دوست دارم از من جی حقوق نگیر او راضی میشه دوست داشته من بله حق منو بده حق همه؟ دوستی حقی نیست شواندی را راحت کنید این حقی نیست قل بگوی پیغمبر مثل این انبیاء من خواهم به وقت تب برای تبلیغ شما هیچ عجری حقوقی این هو الا ذکرا العالمین این قرآن عظیم و شان نیست چیزی که اجر گرفت بشه این نفیتی برای عالمیان است نیست مگر یک نفیت نامه و آئین نامی هست برای جهانیان لیکن باوجود ان ہمیں دلائل ما قدر اللہ حق قدری قدر نہ کر دیں انسان ہاں اللہ را انداز قدر او یعنی چھے تازیم نہ کر دیں اللہ را انداز تازیم اللہ یا معنی دیگه یک مفسری کرده ما وصف الله حق وصفیه اینا توصیف نکردن الله را انداز حق توصیف خدا که باید او را توصیف میکردن هنگامی که گفتن اینها ما انزل الله على بشر من شیء کفار مکه گفتن خدا هیچ بشری را رسول نکرده و بران چیزی نازل یهودی های گفتن که هیچ چیزی خدا بر بشر نازل نکرد. اللہ تعالی میگه با این گفتن اینا واقعا بین انصافی کرد قدر خدا را نکرد حالان که من خدا برای هدایت بشر بر بشر هزاران بشر را رسول کردم و وحی بر آنها نازل کردم کتاب و صحائف آنها نازل کردم من جمله موسی علیه السلام بشریت اسلام قبول داری و این هم قبول داری کتاب تورات بر اون نازل شده قل بگو بین بدبختا اینها طالب کلیه ذکر کردن بد نکیز طالب کلیه موجب جزیه اینها به کلیه به کار مانزل الله ولا بشر من شیء اللہ تعالی بر هیچ بشری چیزی را نازل نکرده با یک موجب جزیا او را کرد گفت من انزل کتاب الذي جاء به موسی این آیات را بعد گفتن آیات مدنی مکی نیست و این آیات آیات چیان مدنی این یهود ناد کرده اینطور گفتن در این سوره مکی آورده شده یا مشکین مکه که بشریت را با نبوت ها بشریت و رسالت را با هم منافی می تنافی قائل بودن شدیت قائل بودن بگو که چیه نادر کرده کتاب را اون کتابی را کاور دورا موسیٰ در حالی که اون نور هدایت بودے خودش یک رهبری بودے برای انسانا نور هدایت و ہدایت نامی بودے برای انسانا در حالی که او یهودی شما قرار دادی اون تورات را جزوه جزوه کردید تبدونها خب اون جزوهایی که بسود شما بودن ظاهرشون می کردید و می خاندید و تخفون کثیرا اون جزوهای توحید و رسالت پیغمبر در آنها بیان شده بود آنها را مخفی می کردید اصل نمی آورد آیات قرآنی را باور کنید بعضی را ظاهر بودیم عموم مردم می لیکن کہ تعدادی امام اللہ ہیچ بیان نہیں این قرآن آمد ایک بیت بیان من درد من همین همین هم دستان دوستان خود چرا شما یک روزی نائے بیان نمی کنی یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمیولا یومن اذل من من یدو همش تقوا تقوا میکنی تقوا را سر به سر کی تقوا چی هر باور تو چی میدانم گناه نکن گناه خطرناک ولی ما میگیم که گناه چیه از گناه های کبیره اجتناب بکنی امو موبقات اولا دیگه میگه خب اول الاشراک بالله شرک گناه بسیار بزرگی بله مولوی جلال الدین تا ایک تفسیر کرد که همین الاشراک بالله چیه این بیچار عوام چی میداند الاشراک بالله را همین توحید که شما گفتید که الاشراک بالله این بزرگترین گناه است آقا بگو که شرک چیه آقا بگو الاشراک بالله چیه البته که گفتن اشراف بالله اکبر کبائر ای توحید بیان کرده توحید را باید بیان کنی بی خدا در عبادت یگانه در عبادت چیه اینو بگی ہاں خدا را عبادت کنی بگی چه عبادت چیه غیر خدا را عبادت نکنی عبد الله ولا تشركوا بھی شیئا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا این عبادت چیه بابا این عبادت خیر الله را شما میخوانید این میشود شرک شما میشوید مشرک شرک کننده نفهمیدید ها اون زمان تو توحید بیان کردی بابا خاندن عبادته اگر این خاندن را برای غیر خدا انجام دادید شما اون غیر خدا را با خدا کردید شریک این خاندن غیر خدا این می شود شرک و شما می شود شرک کننده مشرک یعنی شرک کننده با خدا دیگران را شریک کننده در عبادت نه سجده عبادت اگر برای غیر خدا انجام دادید این میشود عبادت غیر خدا پس اون غیر خدا با خدا در سجده میشود شریک این عمل شما هست شرک و شما میشوید شرک کننده بفرمایید ها مشرف مشرف مشرف همه از ما فکر میکنید یک خیولای باشه بگو کی نادر کرده کتاب را اون کتابی که آورد و در حالی که نور هدایت بود و خودش هدایت لناس بود در حالی که بیمان ها شما قرار دادی دورا جزبه جزبه کردی قرار کردی. کردی برک برکش کردی دونها یه قسمتی از اون قراتیس و جزوها که بنفع شما بود اونا را ظاهر میکردی و تخفون کثیرا اون جزوهایی که تاریخ محمد صحابه محمد او توحید خدا بیان بود اونها را اصلا مستی میکردید ظاهرشون و علمتم تو معلم تعلموا و خب شما در کتاب تورات تعلیم داده شده بودی چیزهایی که شما نمیدانه ایدان را و نکدران شما بگو کی نازل کرده کتاب را موسی شما با جواب دی الله از برای نقض یک طالب کلی موجب جزیه است ثم ذرهم بات بگذارید ایمان حالا فی خوابهم یلعبون در خرافات خود تماشا کنند بازی و تماشا کنند باب بیچنند قرآن را رکتی بالعزی خود میکنه بنیسان فی خوابهم العبود، بازی کنند تو همون بازی که و تماشایی که در اون خرافات خودش اینجا خود را حضرت مانا نکرد در خرافات خود بازی کنند دهل کنند و سرنا کنند و دست ببرند و نظر کنند برای غیر الله توق کنند برای غیر الله سجده کنند غیر الله را نظر بدن برای غیر الله باز در اینها را حالا بیان دو حالا کتاب این قرآن یک کتاب عظیم و شان هست انزلنا و من این نازل می کنم مبارکم قرآن برکت سبحان الله قرآن در ماه مبارک رمضان آمد رمضان را مبارک کرد مکان را مبارک کرد قبل را مبارک خدا میگه مبارک کن پر از برکت مصدق الذی بین یده تصدیق کننده اون کتابات قبل از بعد از قرآن صحیفه محیفه نه آمده قرآن میگه تصدیق میکند اونها را که قبل از اون بودند و تصدیق اونها را که بعد از این بعد از قرآن بر هیچ کسی هیچ چیزی نازل نشده در واقع وحی بسته و خب تا قیامت هم چیز جدید نازل نمیشه تاکہ شما آگاہ کنید ام القرا اہل ام القرا اصل قرا مکہ تمام دنیا بسته به مکه ناف دنیا هست و کل جهان قائم است به خاطر مکه و خانه کعبه اگر مکه و خانه کعبه این جهان این اصل قرآن و کسانی که هر حوش قرآن در قسمت شر بره در شر اینها هول قرآن القرآن چار طرف میگه مرکز جهان خانه کعبه نه دنیا و خب، کل جهان هم از نظر جهت وابسته هست چون قبله غیر حالا فکر مسجد الحرام کل دنیا از نظر جهت اونجا باشه از شهار طرف یا انجا رخ میتونن یا نمیکنن والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون به اونا که ایمان به آخرت دارن به این کتاب ایمان دارن آنها بر نمازهای خودشون محافظت میکنن دلیل ایمان محافظت نماز و چقدر ظالم تر از کسان که افترا میکنن بر خدا دروغ را یا میگویند که او هی الیه به ما وحی کرده شده است حالانکه ولم یوحی الیه شما و چه کسی ظالم تر است از اون کسی که میگه سانزل مثل ما انزل الله من هم نازل میکنم یعنی سخن میگویم مثل آنچه که خدا گفته خدا نازل کرد و ظالم ترین انسان ها تو مشرکین هم این چیز را میخواستم بگم ولو ترى ظالمون في غمرات الموت اگر تم تحقیق اخرویه اگر تم میدیدی ای پیغمبر هنگامی که مشرکین و کفار در شدائد مرد قرار میگیرند یعنی به سکرات مرد میرسند و در حالی که فرشتگان دستها را با گرزها باد کرده و فرمان میدن که اخرجو انفسکم بکشید جان خود را از درون پس اگر تو می دیدی خبر اینه که لرایت امر قدیم شما یک امر بسیار بزرگ را مشاهده میکردی و اعلان میشود که الیوم زون عذاب الهون روز شما سزا داده میگید عذاب زلت آمیش به سبب اینکه بودید شما میگفتید در خدا غیر حق را و بودید شما از آیات رب العالمین می میکردید القنون تن تنها پیش من آمده مستقبل ولکه جیتمون فرادا شما پیش من آمده تنها تنها از یار و از مددگار جدایت فرادا آمده هیچ یاری و همکاری با شما همراه نیست چنانچه من شما را خلق کرده بودم هم همینطور تک از مادر بیرون تو کردم لحاظا به همین کیفیت آمدید اونجا هم که از مادر آمدید بیرون نه لباس داشتید نه ختنه بودید هیچ چیزی نه کفش نداشتی ده همین کسی به منظر من میاد لخت مادر خان و حتی ختنه نیستن که میاد همه و ترکت ما قبلناکم و میگذارید شما و گذاشته اید شما آنچه را من به شما دادم اما سامان زندگی را گذاشتید پشت سرتان و من نمی بینم با شما شفی شفاعت کنندگان شما را اون شفاعت کنندگانی را که شما گمان می کردید آنها را که آنها در زندگی شما شریک کرد در عادت شما دست شکاوت شما اونها با شما شریک سهمی دارد یا شما گمان میکردید آنها را شفیع و می گفتی در نجات شما با شما شریکن در صلاح و رستگاری با شما شریکن در ورود جنت با شما شریکن کجا در نمی دیدن این را و ما نرا معکم شفاعاکم الذین دعمتم اون شفاعی که شما گمان می کردید آنها را که آنها در مال شما در جان شما در باغ شما با شما شریکن این صحب امامه این صحب نمیه این صحب ولیه کجا الان چرا نمی شما می گفتید آنها شما را جهنم نجات میدن چرا نمی شما می گفتید آنها دست شما را می گیرم به تو جنت کجا نمی در مال شما شریک بودن در جان شما شریک بودن در تحصیل و تحمید شما شریک بودن همیشه شما فکر می کردید که در سعادت و شکاوت اینها با ما شریک هستند کجا حضرت تقطع بینکم رابطه بین شما و آنها قطع شده است تقطع بین رسی معنی کردن رابطه بین شما و آنها قطع دیگه کجا ارتباط نمیگیرد چرا تماس نمیگیرد شما را از جهنم نجات نمیدن یا شما را برای جنت نمیبرد وغل عنكم ما كنتم تسكنون گم شدن از نصرت یاری شما آنهایی که شما گمان میکردید که فردای قیامت اینها یار و مددگار شما شما گمان میکردید ها پارتی شما شما گمان میکردید اینها برای شما سفارش میکنن از جهنم شما را نجات میدن تو جنت برد کجا هستن آخر دعوانا ان الحمد لله رب